ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Gushigwaho y'amategeko agenga uburyo buhabwa amakomine ico bita transfer de competence rizotuma amakomine atunganya imigambi y'iterambere ihurane y'ubushikiranganji butandukanye kuko ngo siko vyahora. Umugambwe Radebu usaba umuhuza mu biganiro vy'abarundi William Mukapa kubanza kumvikana n'impande zose kuwo kwitaba ibiganiro bitegekanijwe ku itariki ya 16 gushika 18 uku kwezi. na umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana muri komine ya Kirembe intara ya ngozi akaba yishwe n'abasuma bakaba baciye banamutwara n'iyo modoka n'ubu akaba atawura yikubita ijisho izi nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru inyuma y'aka karuhuko duca tuja kw'idonido ngo guhinyanyura amategeko agenga uburyo buhabwa amakomini icyo bita transfer de competence ni kimwe mu byatumye kuri uyu wa mbere umugwi w'igihugu ujejwe kwegereza urongozi abenegihugu gihugu utunganya inama iyo nama ikaba yari irongowe n'icegera ca kabiri cy’umukuru w'igihugu Joseph Butore umushikiranganje w'iterambere ry'amakomine Jeanne d'Arc Kagayo asanzwe ari muri uwo mugwi amenyesha ko ayo mategeko azotuma amakomine atunganya imigambi y'iterambere ihura n'ubushikiranganje butandukanye kuko ngo ntibyasa Jeanne d'Arc Kagayo rero arongoye ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine uno munsi rero cyari kiringo cukurabira hamwe ingene ayo mategeko yoshobora gutunganywa iruhande y'ayo mategeko kandi hakigwa neza uburyo buzohabwa amakomine haba mu vyerekeye abakozi haba mu byerekeye ibikoresho haba mu byerekeye n'uburyo bw'amafaranga kugira ngo ubwo bushobozi koko amakomine ashobore kubwakira no kubushira mu ngiro gutyo tukegereza uburongozi nyabwo abene bari mu makomine bagatunganirwa mu kwitunganiriza iterambere rero akarusho karibonekeza kuko no munsi mwabonye yuko hari ibindi bikorwa iruhande yuko guhinyanyura mategeko hariho n'ibindi bikorwa ubunyamabanga ntayegayezwa bw'uwo mugwi butegekanya gukora amatohoza abwirizwa gukogwa kugira koko dutambuke intambwe tubona iyo tuja ikomine iyo ari yo yose ivuga iti mpereye aha njyanye aha mu bikorwa rero bizokogwa tuzobirabira hamwe kuko hariho ibyo ubushikiranganji butandukanye bwarabirako mu kwegereza ubutegetsi uburongozi mu makomine n'ibisanzwe byanditswe mu itegeko ugasanga nk'ubu by'ukuri nk'amavuriro yajyanywe mu gihugu hagati usanga asanzwe afise ubushobozi nko ku makomine abiri cyangwa atatu hamwe ntihagire ikomine imenye ati mbega njyewe hirya gisata nigenda kiraba cyangwa nigenda kiraba ibyo rero nibyo tuzorabira hamwe by'ukuri ikomine muri ubwo bushobozi bwose buri muri iryo tegeko hakaba aho amategeko atunganya neza ingene ikomine yoba ifise mu minwe bihe bisata byose itunganywa ry'imigambi mu bisata bitandukanye rigahurirana n'itunganywa ry'imigambi ya komine kuko no munsi ikomine yatunganya imigambi y'iterambere ubushikiranganje butandukanye nabwo bumwe bumwe bugatunganya imigambi y'iterambere ugasanga ugiye kuraba nibihura none no munsi dushaka yuko itunganywa ry'imigambi y'iterambere byohura nuko komine nayo nyine itegekanya imigambi y'iterambere kijambere umugambwe radebu usaba umuhuza mu biganiro vy'abarundi William Mukapa kubanza kumvikana n'impande zose kuba kwitaba ibiganiro bitegekanijwe itariki ya cumi na gatandatu gushika cumi n’umunani ku kwezi Jean Dodier Mutabazi arongoye uwo mugambwe akaba abishikirije inyuma yaho urutonde rw’ababitumiwemo urugiriye habona kubwiwe ngo biratangaje kubona benshi mu batumiwe harimo abagomvye gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twaraye tuguye mu gahundwe tubonye urutonde rw'abantu mirongo itatu batatu na batatu umuhuza mukapa yoba yashyize ko umukono abo bantu akaba yifuza ko aribo boza muri ibi biganiro by'itariki cumi na zitandatu gushyika kuri cumi n'umunani ruhuhuma twebwe ubwo rutonde tumaze kugwitegereza twavuze yuko ruhushanye rwose n'ibyo twari twavuganye mu kwezi kwa mbere ubwa mbere icyo bita la karite de participa ni ukuvuga abazokwitaba twategerezwa kukivuganako tureza dusanga n'imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu burundi dusanga hariho iyindi bisusa ukamenga abantu biyonkoye bose baciye baronka icyo bita akreditasiyo no kuvuga baciye bemerwa n'amategeko twe duca turavuga tuti byiza na karimana yacyanye tutari ku rutonde umuhuza nabanze aze twicare hamwe tubanze twumvikane ku cyerekeye la karite de participa twumvikane abazokwitaba ibiganiro nayo ku bwacu rero ibizova mu bizoba bituraba kubera ntiduserukiwe ishyirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu Burundi folicon F ryarasohoye itangazo kuri uyu wa mbere aho risaba umuhuza mu biganiro by'abarundi guhagarika ubutumire ryahaye abagirizwa ivyaha ngo kuko koba ari ugutsimbataza ukudahana iryo tangazo rero rikaba ryasomwe na Gerard Hakizimana arongoye iryo shyirahamwe akongera akanariserukira imbere y'amategeko mu makuru y'umutekano umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yarishwe arashwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana mwana akaba yarashwe n'abasuma baciye banamutwara n'imodoka yiwe ivyo bikaba vyabereye ku mutumba wa Gakere komine Kirembe intara ya Ngozi nkuko bimenyeshwa na mustanteri w'iyo commune Samirizi Terence abo basuma ngo baje bavanye muyinga bamubesha ko bafise ibidandazwa bifuza ko yoja kubapakirira agasaba abagendesha imodoka zica amahera canke amapikipiki kwirinda gukora mu masaha y'ijoro no kuraba ko abo batwaye badateye amakenga abatuma babiri bazananye mu nzira iz'ingozi baragiye muyinga barondera imodoka yo mu bwoko bwa porobogise burake i katereve onze hanyuma barumvikana umugoroba urateba uragera hama barahaguruka baraza umushoferi yari ayifise muri ico gihe siwe yari asanzwe ayigendesha ariko yari imodoka isangiwe n'abantu babiri yaciye atora uwo bayisangiye rero ari nawe yari asanzwe ayigendesha ati ngo umperekeze naronse umuzigo ngiye gutora ikiremba bamubwira ko ngo baje ngo bapakirire ibiharage muri kiremba ya pisitore hejuru ariko nta na rimwe ryamufashe mugabo bo basigaye bagwanira fora rero baruhiye ku mwaka kontake kandi baca bagenda bamurashe mu ijoro rero rinini bamurengutse ko ahantu bamwishe bamurashe amasoro atatu mu mutwe hanyuma imodoka nayo bayitwaye abapolisi polisi rero baracyabandanya amankete turahamagarira abashoferi nabo kugendana amakenga mu kazi kabo aho ngaho bwarimwo burira byasaba yuko akazi bagahagarika uko amasaha yari agiye bahamagarira rero gukora bagakorana amakenga kiba giteye amakenga bakagira gute bakagikorera ko hakiri kare kandi inzira zose bafata bakagenda baramenyesha inzira bafashe kuko twabanje kujuragirika mu kugira dushobore kumenya uko byagenze n'aho byabereye uburyo bwo gukora mu mashure butangwa n'ubushikiranganje bw'indera inyigisho za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi ngo haraheza amezi agera kuri cumi 11 budatangwa ivyo bivugwa na Emmanuel bigira indavyo umuyobozi w'inyigisho muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura nkuko abandanya bimenyesha ngo ayo mafaranga yafasha mu bikorwa byo kuja mu manama kugura ibikoresho byabigisha no guhemba abanyezamu Emmanuel bigira indavyi asaba ubushikiranganje bw'indero kubaronsa ubwo buryo kugira ngo babandanye bari hamadeni bamaze imisi bafata uburyo buryo bwahora butangwa n'ubushikiranganji kugira ngo amashuri ashishikara akora ibikorwa muri uno mwaka nuvuga ko atayo turabona kuko ayo mafaranga haraheze igihe ataboneka neza ubwa kera bahora baduha ibice bine kuva mu gihumbi bibiri na cumi na kane aho baciye baduha ibice bitatu byonyine bamaze kuduha ibice bitatu bumva ko hariho igice kimwe gica kibura icyo gice kimwe rero kibuze cyatuma amashuri ashobora kubaho amezi atatu kuvuga rero bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na gatanu atandatu n'amezi icyenda tutashoboye kuronka ubwo buryo gushyira ko n'aya mezi abiri tumaze kuba dufise ni ukuvuga rero ko dufise ugucegwa kuronka ayo mahera amezi agera ku cumi na kumwe dukora bitugoye cyane kuko mugiye kuraba ayo mafaranga yadufasha nko kwitaba amanama atandukanye kugura ibikoresho bimwe bimwe byo ku ishuri nk'ibyo abigisha bashobora gukoresha kandi n'ikindi ayo yahemba n'abanyezamu bo ku mashuri aho rero duca tugira ingorane ndende kuko ugiye kuraba usanga abayobozi baguma bari mu madeni baguma bitwa ngo barikuranye bariguranye n'iyo hageze nk'uburya bahindurira akazi hakaza uwundi usanga ugiye kuraba muri ibyo bitabo biraba by'ubutunzi usanga ari amadeni gusa ngo nafa inguranuku nafa inguranuku ikintu rero kiremereye cyane tubona kitugoye rwose ni ikintu kijyanye n'abanyezamu ubusanzwe abanyezamu murumva ko amezi cumi na kumwe yose nayo tubaheraniye bagaca rero baza ati twebwe turara ku ijoro amezi cumi na kumwe kose ntituraronka bikadutera ikibazo cyane abanyezamu baguma byoga cyane twasaba ko yaba byakunda by'ukuri ubushikiranganji bwari kuraba ingene budufasha kiretse gusa ko n'ubwo buryo busanzwe ari bukeyi twebwe izo mfashanyo barashobora kuzijyana ariko bamaze kutwandika ntibashobora kuziduha nk'uko batwanditse baca bagenda bararobanura ati aba ntibakwiye gufata hakwiye gufata aba noneho n'ubundi bya bindi ntibisubire inyuma birinda gutwara ba bandi nyine nka jewe ndi umunyaburinga jewe barashoboye kwandika bamaze kwandika baca barasobanura ati mwebwe ntimushobora kuza gufata ubu hagenda gufata aba bakecuru kandi abo ntitwishoboye uruzuba rwatse kuri twese inzara itwishe twese mu kwandika twebwe baraza bakadusanga muhira badubwira ati nta bibiri cyangwa nta bitanu ufise ni ukuvuga wowe udafise ibyo bibiri cyangwa bitanu ntibakwandika izina ryawe rirafutwa niyo mpamvu rero haca haronka bajya bayafise niyo mpamvu rero twebwe dukwiye gusemerera kubera yuko ibyo biture byohava izo mfashanyo ntizidushikira neza kuko kenshi nk'aho mperereye hariho nk'umunyumba kumi abantu mirongo umunani yari afise atatu n'umunani nibo baronse baronse rero bavuga ngo ni ukusabikanya ariko ntibagabuye yaciye abitahana muhiriwe n'ubu ni wabyifitiye muhiriwe nta n'umwaha arumva rero abari batekeneye kubironka si bo babironka ahubwo leta yogerageza abantu babizanye bakaribo babitanga niho tworonka amahoro twebwe b'abakecuru abakecuru ntituronka haronka abantu b'abagabo bishoboye none twebwe abakecuru babogerageza natwe tukaza turaronka nk'uko abandi baronka bakaba aribo babyiyandikira bikifatira abo batunzi twebwe b'abakene ntitubironka abatware nibo biyisira imbere n'imiryango yabo abona ukuri bakasibandika bajya nyine bafise ibyo bajya akaba ibyo babifata abafise amabutike ntabwo igira inyuma ukataha uko ni ukuri musitani nta kuko ko ntaza kuraba nyumba kumi oya mukuru w'umutumba oya arabira abiwe rya zina ryawe ehe asanga ryazimanganitse iyo babo nyene babisaka kudufasa aribo boza kugira ati bakihamagarira amazina komine turaza kuraba amonde z'abahuye n'icyo kiza cy'uruzuba none nazo zo tubazatunganira ubukurikira kumva hariho amashami atandukanye n'abaserukira abakeneye bya croix rouge n'abaserukira cyangwa imiryango abo bose rero bari kumwe n'abagize intwaro barakoze na karikatsi hari ahagira ngo barasuzume ku kuri kuva monde ari byo hariho kuri by'ukuri ahantu byagenze umutungo n'abasakuye byasabwe yuko bongera bakagaruka gusubiramwo kwandika gushasha aho hariho ababikoze nabi kuko wadusanga bashyizemo umuntu yumishije aho rero bacavuga bati reka byiza dusubiyemo tugashimo bajya bandi basaza kandi bigo noneho novuga nti byari byagenze nabi mugabo urumva yuko habaho n'uburyo bwo kuva yuko inkode zakozwe hanyuma basanze hariho agahaze zigasubirwamo rero abantu bavuga ngo ni ba bandi nyene rero nobamenyesha yuko ubu hariho abatware ntibanyuma kumi baje mu nama y'umutekano kubabura amatara abatwari babiri eh, banyumva ko bavuze ngo kubera ko batabanditse bari babimenyereye kubera yuko abatwari aribo banza kuyihereza rero kubera ko aribyo turwanya eh, bavuze ngo bagomba gutanga iminota nazo turazifite turusha abanyagihugu byoherwa n'uko abanyagihugu bawe bamerewe neza bafite amagara meza rero abantu bavuga ngo hari n'amahera yatozwe nibaza yuko ari bindi byo gusa coza bajeje intwaro inkuru ya nyuma ivugwa muri no makuru nk'umuntu akiri muto akeneye abantu bamubera urumuri kugira ategure neza kazoza kiwe ivyo bishikirizwa na Patiri Pierre Nsengiyumva jejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mukuru w'umweranda Valentino uwo bita se Valentin Patiri Pierre Nsengiyumva akamenyesha ko hatunganijwe inyigisho mwiyindwi yahariwe uwo mweranda izo nazo zikaba zishimikiye ku rukundo mu mibano agatumira abubatse hamwe n'ugwaruka gukurikiza izo nyigisho kugira bategere neza urukundo bakwiye kugiriranira iyi ndwi yitiriwe umuranda Valentine umunsi mukuru ugeze abarundi benshi barushe ku mutima hari abarundi batakironka ico bafungura mu miryango yabo hari ukwihebura ni vyiza kwiyindu yo dufasha kugarukana ukwizera mu miryango kugarukana ukwizera mu mitima y'abantu abantu bagira akanyamuneza baruhuke gato mu mitima yabo hama tugasaba rero n'Imana ibahezagire cyane ibaronse imigisha myinshi urukundo ruzana akanyamuneza neza umuryango urimo urukundo umugabo aranezerwa umugore aranezerwa abana baranezerwa abo bantu baraheza bakagira amahoro mu mitima yabo iyo umuntu akiri muto ntaronka abantu bamubera urumuri bamufasha kubona akazoza kiwe uri umwana w'umwigeme umunsi umwe uzoba umuvyeyi uzovyara uzorera abana nimba wakuze utavyitegurira uzomaramara uri umwana w'umuhungu umunsi umwe uzoba senaka bazogushinga amabanga mu gihugu utakuze uzigama ibanga utakuze witegurira akazoza kawe umunsi umuzomaramara niyo ituma rero ntumiriye ugwaruka kwitaba cyane izi hari hariho ivyumviro biriko biraza mu isi nkuko papa bivuga vyumviro bibi biciye kubiri n'umugambi w'Imana biciye kubiri n'iteka ry'umuntu biriko birongerekana mu isi bigace bitwara ugwaruka gwinshi cyane kumbure n'abakuze bamwe bamwe barabigwamo kubera ukutamenya ni byiza rero ko baza muri bene izinyigisho kugira baronke umuco uhagije hanyuma bakure babona iyo baja kububatse nabo nyene nuko nyene hari ingusanga zirimo ingorane akanovera ku rukundo kagiye kagiye karagabanuka baje muri izi nyigisho akanovera karongerekana ku rukundo hanyuma umuryango niwo kazoza ku Burundi niwo kazoza ka eklezia umuryango ukomeye eklezia irakomera umuryango ukomeye n'igihugu kirakomera n'igihugu kiratera imbere ni kuri iryo jwi rero rya Pierre Sengiyumva ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura turangirije ko ano makuru nk'abashimiye mwese mwariko murayakurikirana nkabipfuriza no kugira umunsi mwiza wa Saint Valentin Ndayisabana ariko ndayabashikiriza nkaba ndabi mbifurije kuroranirwa